مؤمن muumini mwanamume wala muumini mwanamke kuwa جامبو katika jambo Mwenyezi Mungu na mtume wake wanapokata shauri katika jambo lao. Na mwenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake basi hakika amepotea upotofu ulio wazi. Wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillaha wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdih وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا Na ulipomwambia yule Mwenyezi Mungu aliyemneemesha nawe ukamneemesha shikamana na mkeo na mche Mwenyezi Mungu na ukaficha nafsini mwako aliyotaka Mwenyezi Mungu kuyafichua nawe ukawachelea watu hali Mwenyezi Mungu ndiye mwenye haki zaidi kumchelea basi zaidi alipokwisha haja naye tulikuoza wewe ili isiwe taabu kwa waumini kuwaoa wake wa watoto wao wa kupanga watapokuwa wamekwisha timiza nao shuruti za talaka na amri ya Mwenyezi Mungu ni yenye kutekelezwa. Ma kana ala nabiyyi min harajin fi ma farada Allah lahu sunnata Allah fi alladhina khalaw min qablu وكان أمر الله قدرا مقدورا hapana ubaya kwa nabii kufanya aliyomhalalishia Mwenyezi Mungu huo ndio mwendo wa Mwenyezi Mungu kwa waliopita zamani na amri ya Mwenyezi Mungu ni kudra iliyokwisha kadiriwa الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله wakafa billahi hasiba waliokuwa wakifikisha risala za Mwenyezi Mungu na wanamwogopa yeye na wala hawamwogopi yoyote isipokuwa Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu ndiye atoshai kuhisabu. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin وكان الله بكل شيء عليما Muhammad si baba wa yeyote katika wanaume wenu bali ni mtume wa Mwenyezi Mungu na mwisho wa manabii na Mwenyezi Mungu ni mjuzi wa kila kitu الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Hakika wenye kutii miongoni mwa wanaume na wanawake na wenye kumsadiki Mwenyezi Mungu na mtume wanaume na wanawake na wenye kusimama kwa utiifu wanaume na wanawake na walio wa kweli katika kauli zao na vitendo vyao katika wanaume na wanawake na wenye kusubiri katika kubeba mashaka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu wanaume na wanawake na wenye nyekevu kwa Mwenyezi Mungu wanaume na wanawake na wenye kuzihifadhi tupu zao kwa yasiyokuwa halali wanaume na wanawake na wenye kumdhukuru Mwenyezi Mungu kwa wingi katika nyoyo zao na ndimi zao wanaume na wanawake. Mwenyezi Mungu amewandalia kuwasamehe madhambi yao na kuwalipa malipo makubwa kwa vitendo vyao. Haimjuzi muumini, mwanamume au mwanamke kuwa na hiari katika jambo lolote baada ya Mwenyezi Mungu na mtume wake wakishirihukumia. Na mwenye kwenda kinyume na alivyohukumu Mwenyezi Mungu na mtume wake, basi amejitenga mbali na njia iliyo sawa kwa umbali ulio dhahiri. Nakumbuka pale ulipomwambia Zaid bin Haritha ambaye Mwenyezi Mungu amemneemesha kwa kumwongoa kwenye Uislamu na wewe ukamneemesha kwa kumlea na kumkomboa utumwani. Shikamana na mkeo Zainabu binti Jashi na umche Mwenyezi Mungu unavumilia kukaa naye. Na wewe ulikuwa unaficha nafsini mwako ambayo Mwenyezi Mungu atakujadhirisha. yani kuwa yeye atampa talaka na wewe utakuja muoa. Na wewe ukahofu watu sije kukulaumu. Na Mwenyezi Mungu ndiye anastahili umhofu yapokuwa hayo ni mashaka juu yako. Basi Zaidi alipokwisha haja naye na akampa talaka kujiondolea dhiki ya kuishi naye, tukakuoza wewe ili iwe ni chanzo cha kuvunja adai mbovu. Baada ya hayo hapana ubaya tena kwa Waislamu kwa waliokuwa wake za waliokuwa wamewapanga utoto baada ya kwisha utaliki. Na amri ya Mwenyezi Mungu aitakayo ni lazima iwe bila pingamizi. Nabii hana makosa kutenda kitendo alichomwamrisha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameweka mwendo huo kwa manabii waliotangulia kuwa wasipige marufuku walichohalalishia na kwa kujulia na amri ya Mwenyezi Mungu ni kupitisha alichopitisha na hukumu iliyothibiti. Manabii hao ndio wanafikishia watu ujumbe wa Mwenyezi Mungu kama tulivyoteremshia. Nao wanamhofu yeye wala hawamhofu yeyote asiyekuwa yeye. Na Mwenyezi Mungu anatosha kuwa yeye ndiye mwangalizi mwenye kuhesabu. Muhammadi si baba yeyote katika wanaume wenu hata iwe ni haramu kwake kumwoa mtalaka wake. Lakini yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu na ni mwenye kuhitimisha manabii wote. Juu yake ni kufikirisha ujumbe kama alivyomwamrisha Mola wake mlezi bila ya kumchile yeyote. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye kuvizunguka vitu vyote kwa ujuzi wake.